Bo, momentoko bilan eh, baikorra egiten dugu, eh? ukan ditugu uh, responsabilitateak nahi ginituen ere muetan, eh? behaz ingurumen lotuak eta bai eta ere uh, transizio ekologikoari lotuak. Beraz, bai, aski responsabilitate ukan dugu eta asiak gira, bai, lanian plantatiak gira eta gauzaka. Azten dira intzinatzen. Bon, hainitz, hainitz proiektu badira, eh, eh, eh, adibidez, eh, laborantza eh, biologikoari buruz, zen eh, baditugu helburuak, eh, gure akordioan sartia zen, eh, euneko jogoi eh, eh, izaitia laborantza biologikoan, guk badakiku eta laborariek badakite ez dela hori gauza egisa izanen, baina eh, behori buruz lan egiten dugu.